молодеє, чому ж ви наші молоді Світа наші молодіє, де марнаєте. Ідуть, ідуть дні за днями, літа за літами. Разу я й не зазнала жаль мені за вами. Запряжуся не возле коні вороніє, та як піду на доні, догоню, надогоню на кедровим мості, та верніться літа наші, хоч до нас у гості. А шостого й каже тобі, що ми се вернемо, залю тобі завданемо, та й назад підемо. Підемо, файна душко, підемо, підемо, хоч найверби груші родять, ми тут не будемо. під ним не сходить линати, так я фай не маю під ним червона канена, і зазулька заковала, та смуко я лила. Я вірніє, я вірніє, я вірсе тікає, та не двайкою коханця, бо він жінку має. Я вірніє, я вірніє, я вірсе конеше, та не Jaj, kajjuk a fence, borul, te